pe slava Domnului cântăm cântarea fă inima vioară din zori și până în seară, Să-ți cânte, Doamne, ție cântări de bucurie. fă inima vioară din zori și până în seară, Să-ți cânte, Doamne, ție cântări de bucurie. Să-ți cânt, să-ți cânt, o Tatăl Sfânt, un cânt nim de slavă plin, un cânt nim de slavă plin. Fă-mi gândul să vibreze, în ce mai treze, Părinte, de laudă fierbinte. Să-ți cânt, să-ți cânt, o tată sfânt. Un cântec de slavă plin, un cântec de slavă plin. Fă-mi viața mea întreagă, cântare tot mai dragă, Să-ți naște fericită, o slavă înveșnicită. Să-ți cânt, să-ți cânt, o Tată răsfânt. Un cânt senin de slavă plin, un cânt senin de slavă plin.